Ba, écoutez, de toute façon, il faut d'abord... Euh, Buruan txartu behar da, ez girela egonen orai giren bezala, euh, izan dadin herri elkargo bakar bat edo beste zerbait. Ou autre chose, favorable ou pas à l'entité Pays Basque, Idaiak apolitean egiten du, baina ikusi behar da, zer den gilean. Il faut voir la gouvernance, il faut voir la fiscalité qui aura derrière. Ikusi behar dira kompetentziak, gobernantzia, fiskalitatea, euh, ez ginuke ere esoko batean bakarturik izan behar, guretako erabakiko duten jende indartsua peko. À la merci de, de, de gens plus puissants qui décident pour nous.